Môre. Ehm um, ek lees uit in Efesiërs. Ehm um, iets wat my ek het vir laas ook gesê die ding van die gees sone en die vlees sone uh eh, van my eie lewe en hoe ek sien dat waartoe ons geroep is is om die pad te loop van heiligmaking en ek sien dat intimiteit uh is een van die dinge wat krities is in hierdie proses ek sien dat Paulus praat van die verborgenhede. Um, ehm, en, en ek sien dat die, die verborgenheid waarvan hy praat in Christus, is die rijkdom van sy heerlijkheid. Uh, eh, wie hy is en wat hy bevat en wie hy is, jy weet. En hy praat daar so ook, ek lees gauw daar uh, van, uh, hy, hy noem het daar so in die versies 1.12 sê hy ook daarvan, so ons kan wees tot lof van sy heerlijkheid. Jy sien, dit is die effect van intimiteit, is dat uh, ons dan sal wees tot lof van sy heerlijkheid. Maar hoe om daarby uit te kom? Dit is die, dit is die vraag. Want hy, hy beskrywe dit eindelijk ook daar in, in die VCS 3. Hy sê, om hierdie rede buig ek my knie voor die vader van ons Heer Jesus Christus, van wie elke geslag in die hemel en op aarde sy naam ontvang dat hy aan julle allemaal mag gee, na die reikdom van sy heerlijkheid, om met kracht versterk te word door sy gees en die innerlijke mens. So dit is nie net vir sekere ouders, dit is vir allemaal. Hy sê so dat Christus door die geloof in julle harte kan woon, julle wat in die liefde geworden en gegrond is, en julle in staat kan wees, hoor hier so in vers 18, en julle in staat kan wees, om saam met al die heiliges ten volle te begryp, en dis my belangrik, die begryp, ons gaan nou terugkom, wat die breedte, die lengte en die diepte en die hoogte is, Jy weet, om te begryp, om dit te verstaan, is nie kennis nie, is nie bloot net theoretische kennis nie. Uh, om te begryp, beteken, en ons, ons sien dit, uh, dit is waar van die verborgenheid praat ook, wat ek sien is, is en dit is waar intimiteit inkom, is die verborgenheid, en om, om te begryp, is juist in, tydens intimiteit, wat hy om openbaar aan my. Dit is nie iets wat ek kan lees, en met my vlees denke kan uitsorteer of myself probeer clarity kry op wie hy is en wat hy is nie. Dit is iets wat ek moet uh, ek moet beleef van binne af beleef. Met ander woorde sy gees openbaar dit aan my. Dan word die verborgenheid oopgesluit vir my. En dan kom ek agter wat as hy praat van die rykdom van sy heerlikheid word daar geopenbaar uh, en op geen ander plek nie. In die vleeszone sal ons nooit daarby uitkom nie. En dit is net in die geeszone wat ons dit kry. En wat vir my so belangrik is, is die volgende gedeelte van hy selwe skrif, uh, van, um, en dan sê hy, dit is goed om dit te verstaan, die hoogte, die diepte, die lengte en die breedte, dit is goed om dit te verstaan, maar hy sê in vers 19, en die liefde van Christus te ken, wat die kennis oortref, Jy sien, en uh, om Christus geopenbaar te kry, nee, ek dink dit is die, dis die kunst van lewe, is om, om te verstaan en geopenbaar, daai openbare kennis te kry van wie Jesus werkelijk is, en wat hy werkelijk is. Want alleen dan kan ek liefde verstaan, en dan kan ek liefde wees. Maar voor dit, is het kennis wat opgeblazen maak, en die, die, as ek sê die trik le, is om intimiteit, om geopenbaar te kry in my leven. Hy openbaar homself. Ek kan dit nie doen nie, maar ek moet myself gee en laai teenwoordigheid uh, moet ek myself gee en die liefde van Christus te ken wat die kennis oortref, so dat jylle kan vervul word tot die volheid van God. Sê jylle, die vereiste is om die liefde van Christus te ken. En hy, hy het op een paar plekke eh, moedig hy die ouwens aan, hy sê jylle broederliefde is great, en is alles mooi, maar sy, hy sê, maar jylle moet nog oorvloediger word hy skryf hy dan in, ek dink is in 1 Thessalonians wat hy dit skryf, maar jy moet nog oorvloediger word. Jy sien, Paulus bly dit aanmoedig om oorvloediger te word. En uh, hoe raak ons meer oorvloedig? Is net in sy teenwoordigheid, is net in intimiteit. Uh, ons is bezig om met mekaar te praat oor Jacobus 5 vers 16. Hy sê die gebed van die rechtverdige het groot kracht. Nou, ons het verlede week heel wat daar gesê, ek gaan nie dit alles herhaal nie, net as inleiding, want jy ons het gesê, ons dilemma waarmee ons sit, is dat ons is gelovig is, ons verstaan wat die woord sê, en ons bid baie dikwels, en ons vraag vir goeders, en ons ver, sitel ons vertrouwe in die Heere, en dan werk dit nie vir ons so nie, die sieke gaan dood, en die siek of die siekte gaan voort, die uitkomst kom nie, al hierdie goed is gebeur met ons, en ons sê, en nou begin ons in, in frustratie, begin ons uh, uitkomst soek, begin ons uh, antwoorde probeer kry, en dan gaan soek ons in ons leven, ons sê, is daar nie sonde in my leven nie? Uh, miskien is dat, <laughs> maar jy sien, dit het niks te maak met die uitkomst van jou gebed nie, en die sin, dat God laat daar besluit het, God het jou sonde vergewe, eens en vir altyd, met een offer vir altyd volmaak, dat het geheilig wordt. So wat ons nodig het, is die kennis van die vergifnis van sonde. As ons verstaan, dat Jesus 2000 jaar in die kruis ons sondes op hom geneem het, en ons daarom vry is van sonde, dan besef ons, God kan nie, kan nie weer, sal nie weer sonde tegen ons hou nie. Hy sê aan sondes en oortreding is ek weer dink nie. So al is daar een fout in my leven, al is alles nog nie volmaak nie, al maak ek nog droog betuid daar, sê Paulus vir ons, hy sê, as ons ontrouw is, God bly getrouw. Hy kan homself nie verloon nie. Hy kan die kruis, hy kan die vergifnis, wat hy in die kruis met sy bloed vir ons verdien het, kan hy nie verloon nie. So, daar is niks wat my vergifnis kan kanseleer nie. Ek praat gister met iemand, wat een familielid het, wat, wat op sterwe le, en, en die persoon kan nie doodgaan nie. Sikkel, sy probeer om iets te sê, en sy kan nie, sy, sy kan nie doodgaan nie. Want sy wil iets sê, en nou hou sy vast. En die wat omstaan sê, sy klauw aan lewe vast. En ek weet nie hoekom nie, ek wil nie daar oor spekuleer nie, wat wie weet sê. Baie dikwels klauw mense aan die leven vast, want hulle het een benauwdheid, dat een of ander son of een of ander iets wat ek gedoen het, nog nie voor God herstel het nie. En nou kan ek het nie meer sê nie, ek kan het nie uitkry nie, ek is nie meer in staar had nie, want jy weet, al wat so iemand moet hoor is om te sê, die Heer het jou vergewe, jy weet, die vraam vergewe te word nie. Die Heer het jou verlede uitgewis. Daar is niks in jou leven, wat tussen jou en om kan staan nie jou aste asem uitblaas, is jy in, in die Heerese arms, jy is in helft al klaar in sy arms. So jy kan in vrede, kan jy hierdie wereld verlaat, as jy dan ook nou by die punt van jou leven gekom het. Maar jy sien, wat ons dus nodig het, om die, die vraag in ons gemoed, waarom werk ons gebed nie altyd nie, speel sonde hier een rol, kan ons uit ons gemoed uitplaas, en sê, die Heer het met sonde afgereken, hy het met sy offer, in Hebreus 9, die sonde weggedoen, God sê, ek sien jou nie meer na die vlees nie, wat een het vir allemaal gesterf, so dit is een afgehandelde saak, dan kan ons gaan kyk verder, kan sê, ja maar, glo ek nie dalk verkeerd nie, bid ek nie dalk verkeerd nie, dit is baie moendlik, Want jy sien, as ek byvoorbeeld glo, soos wat die wêreld, soos wat die grootste deel van die godsdienst wêreld glo, dat alles wat gebeur God se wil is. Uh siekte is met ander woorde God se wil. Uh, God maak iemand siek om hom in die hemel te kry. Of God sal iemand in bankrotskap inbring. En sulke tipe goed oor ons laat kom om van ons beter mense te maak. Jy sien as ek dit glo, hoe kan ek Hoe kan ek teen God se wil gaan staan? As dit God se wil is dat ek moet siek wees, dan beteken dit my dat my gebedslewe is mos 'n poging van my om God van gedagte te laat verander. Jy weet, God het dan nou in die geval, het God besluit ek moet siek wees, en ek sê, Heere, ek hou nie van die besluit nie, ek wil het omgedraai kry. En nou moet ek my inspan om God te oorreed, om het om te draai. Nou, jy sien, hierbij sit ons het nou nog weer by die sonne kwestie, en sê, maar is dit nie iets wat ek verkeerd gedoen het, waar God my nou beet kry, son? is dit nie sy tuchtiging vir my nie? Jy sien, en nou moet ek dit of uitsweet, tot het klaar is, en sê nou, ek maak het nie in die <laughs> proces nie, of ek moet op een of ander manier genoeg krediete by God opbou, lang genoeg mooi bid, mooi genoeg bid, genoeg berou hee, so dat God van plan sal verander, en so dat God vir my sal uitkomst bring. Je weet, as ons hierdie concept, dan, ek, ons dink ons nie oor die goede nie, ons is maar nie daarmee groot geword. Maar as ons siekte bijvoorbeeld, sien as Godse, sê maar Godse straf, of Godse manier om iets in ons levens te korrigeer, wil ek jou iets vraag, as ek nou doodgaan van die siekte, het hy genoeg gekorrigeer of sy nog nie klaar nie? Dat ek mos in die moeilikheid. Wat er zekerheid het ek, dat net my, my siekte en dood hier op aarde is genoeg, <laughs> om die correctie te bring. Hoor jylle die hopeloosheid, maar die waarheid van Godse heerlijke woord is, dat Jezus sonde geword het, so ons kon word die gerechtigheid van God en om, en dit is afgehandel 2000 jaar gelede, en daarom sê ek, met een offer het hy vir altyd, vir my en jou volmaak, oh, hy sien ons volmaak in Christus Jesus. So, ons het nie meer hierdie frustratie of hierdie probleem, dat sonde een rol kan speel nie, maar wie wat, nou glo ons ook recht. Want jy sien, as ek verkeerd glo, dan gaan ek ons verkeerd bid. As ek glo dat dit Godse wil kan wees, dat ek siek is, hoe gaan ek bid? Ek gaan sê, Heere, as dit die wil is, maak my gezond. Maar besef jy, dit is eindelijk een belediging vir God. Want hy het met die leven van sy sien betaal, hy het my siektes in sy lichaam gedraa, En nou kom sê ek, Here, as dit U wil is. Met ander woorde, ek suggereer aan hom, Here, dalk is dit nie U wil nie. Is dit denkbaar dat dit nie sy wil kan wees om my gezond te maak? Dit is ons ondenkbaar. Dit is ons 'n belediging, dit is ons 'n klap in sy gesig om vir hom te sê, Here, as dit U wil is. Dit is sy wil. Hy sê wil openbaar. Hy sê ek het gekom om die werke van die duiwel te verbreek en wie het hy siek gemaak? Nie een nie. Wie het hy gesond gemaak? So ver as wat hy gegaan het. Watter opdrag het hy vir ons gesê? Gaan lê julle aan op die siekes dat hulle gezond word. Dit is Godse hart. So ons hoef nie te twyfel oor sy hart nie. As ons verkeerd gloe, sal ons noodwendig verkeerd bid. En daarom het Jacobus vir ons gesê, jylle, sit jylle hart op goed, en jylle het nie om aan jylle nie bid nie, jylle bid, jylle ontvang nie, want jylle bid verkeerd. Nou verstaan mooi, as ek nie verstaan wat Godse wil is nie, hoe kan ek bid? As ek dink my gebed is een proces om Godse arm te draai, om God van sy plan te laat afsien, en om in een ander koers in te rig. By God is daar geen skarwee van omkering nie. Besef jylle, dan is dit nodeloos. As God gesê het, siek, is jy siek, dan sê ek jou, en daar is geen skarwee van omkering, ten sy Jacobus nonsens praat, sy sê, elke goeie gif en elke volmaakte gave dal van boven neer van die vader van die lichte, by wie daar geen verandering of skarwee van omkering is nie. As Jacobus dit sê, en hy praat nie nonsens nie, dan beteken het, daar is nie een manier wat het my gaan help om te bid, dat God iemand gezond moet maak wat hy siek gemaakt het nie, want daar is nie een skarwee van omkering by hom nie. Hoor jy, so dat is my gebed afgeskoffel op die vloer. Nou, sien jy wat ek in die moeilikheid? Maar nou weet ons dis nie waar nie. Ons weet wat Godse wil is. En nou kan ek volgens sy wil bid. Nou kan ek, nou is my verzichting volgens sy wil. Reg? Goed, ons het nou, ons het hierdie goeders bekyk. En toe het ons gesien, dat daar een verskil gekom het tussen gebed in die oud testament en die nieuwe testament. En ek wil het vanmorgen, wil ek het vir julle illustreer aan die hand van gesag. Want kap het hier met die ding gekom, een week of wat terug, diezelfde dag wat Johan met die gebed van die rechtvaardige gekom het, en dit het eindelijk hierdie ding gesneller, van waar maak ons die fout in die gebed, en ek denk die fout kom hierby, kom ons kyk mooi weer na gesag, ons weet dat God die skepper is, so as ons na gesag kyk, as ons sê ons opskrif vanmorgen is gesag, die gesag op aarde, en ons sê, God is die skepper, God as die skepper is toch dan nou sekerlik, Ek dink nie ons is verkeerd as ons sê die gesag is syne nie. Hy is die heerser. Hy is in beheer. So, daar baie, die meeste godsdienstige gelovige sê, God is in beheer. Toe God die wereld gemaakt het, en gesien het dat het goed was, toe ek wil amper sê, toe God in beheer was, was dit goed. Hoor jylle my mooi? <laughs> toe God in beheer was, was die wereld goed. Toe sien God dat dit goed was. Toe maak hy die mens, hy is nog steeds in beheer. Toe sien hy dat dit baie goed was. So as God in beheer is in jou lewe, is dit baie goed. Right. Maar kom ons sien wat sê God toe. God sê toe, ek gaan die gesag gaan ek afwentel. God sê kom laat ons mense maak na ons beeld en ons gelykenis en ons laat hulle heers. Hy sê Genesis 1:26, Genesis 1:28 sê en God het die mens geseën en gesê wees vrugbaar, vermeerder, vul die aarde onderwerp dit en heers daaroor. So God gee die gesag aan die mens, aan Adam. Mens, kom ons skryf hier Adam. Reg. Adam het die gesag. Nou goed. Stem julle saam dat 'n soewereine almagtige God die reg het om die mag op aarde wat aan hom behoort te delegeer en aan die mens te gee. Het God daai reg? Right. So kan ons daai reg betwis kan ons God hof toevat en sê, Heere, jy het fout gemaakt. Ons kan hem ons nie doen nie. So ons sien, dis die beginsel, God geef vir die mens die gesag. Right. Nou, as God die mens die gesag gee, en God sê, berge mag wankel, maar my woord sal stand uit tot in eeuwigheid. En God sê, daar is by my geen skade meer van omkering. Ek is gister, vandag en altyd die selle. Nou wil ek jou vraag, toe Adam onder die boom staan, en luister na die duivelse suggestie, En nou kom Petrus, en Petrus sê vir ons in 2 Petrus 2, 19, hy sê, hom aan wie jy gehoorzaam geword het, jy het ook sy slaaf geword. Waar was God toe? Hy was ons binnen in Adam, recht? Want God het ons sy asem in Adam ingeblaas, recht? Nou, hy was binnen in Adam, en, hy het Adam bemachtig, en sê, ek geef jou die heerskapie, en toe wat gebeur? Toe verkoop Adam die heerskapie uit. Adam word gehoorzaam aan die duivel, En hy sê, hom aan wie jy gehoorzaam geword het, jy het ook sy slaaf geword. So, wat sien ons? Ons sien dat die heerskapie op aarde van die mens af is na Satan toe. Jy sien, die godsdienst wereld sikkel om dit te verstaan. Die godsdienst wereld wil Godse besluit oor die heerskapie wat hy aan die mens gegeet, wil hy bevraagteken. Hy wil sê, God het dit nie gedoen nie. Of God het dit gekwalificeerd gedoen. Maar sien as God het gekwalifiseerd gedoen het, dan is God regtig in die beskuldiging bank vermoor, want hy het dit gekwalifiseerd gedoen het en gesê het ek gaan inmeng in hierdie saak en dan sou dit beteken het dat toe Adam onder die boom gestaan het en wou eet van die vrug wat God vir hom gesê het om nie te eet nie, dan sou God die verantwoordelikheid gehad om daai vrug uit sy hand uit te klap vir hom te sê ek het jou gesê jy moenie. Maar God het nie. Hoekom nie? Hy kon nie inmeng nie. Hoekom nie? omdat hy vir Adam die soevereine mag gegeet om te heers op aarde. En hy breek nie sy woord nie. En hy wou een liefdesverhouding gehad het, en Adam moes met sy eie kese besluit om aan hierdie liefdesverhouding deel te neem, of dit terzijde te stel. En ons weet wat Adam gekies het. Adam het gekies om te eet van die vrug. Adam het gekies om te luister na die misleiding van die vijand, en so het hy omself gekies, sy hele nageslag, want Adam was toe nog alleen, en uit sy hele nageslag, die mensdom, uitverkoop aan sonde, daarom sê Romeine 5,12, daarom dan soos dier die misdaad van een, van Adam, die sonde in die wereld ingekom het, en dier die sonde die dood, en die dood tot alle mense deurgedring het, omdat allemaal gesondig het. Dis wat gebeur het. As vol van die misdaad van een, die sonde in die wereld ingekom, dier die sonde die dood, Adam het die wereld uitverkoop, Nou kom Jezus en hy sê in Johannes 14 daarby vers 30, dis een skrif wat jylle moet onthou daai, kom Jezus en Jezus bevestig hierdie ding, hy sê, die overste van hierdie wereld kom, en hy het aan my niks nie, van wie praat hy? Hy praat van die duivel. So Jezus gee erkenning aan die feit, dat die duivel die overste van die wereld geword het. Kom ons gaan verder terug, toe Jezus op die toneel verskyn, nou, ons nou interessante ding sien, Satan het die mag op aarde. Satan is die ou wat die moeilikheid bring. Hy is die die wat stilslag en verwoes sê Jesus vir ons. Terwyl Jesus gekom het om een leven en oorvloed vir ons te verdien. En wat nou gebeur, ek wil amper Jesus' naam hier skryf. Jesus kom verskyn op hierdie aarde en hy, hy staan nie onder die gezag van Satan nie. Hy is nie uit Adam gebore nie. Hy is nie uit die wil van die vlees, uit die uit man gebore nie. Ondou jylle wat met Maria gebeur het? Die Heilige Gees het oor haar gekom, reg? So Jesus is uit God gebore. So Jesus is nie deel van die slavernij nageslag van Adam nie. En daarom het Jesus die selle gesag op aarde as wat Adam gehad het. Maar nou is hier machtsdeling. <laughs> Sien julle die machtsdeling? Die machtsdeling is, die duivel het gesag op aarde. Maar nou word hy uitgedaag met Jesus wat die selle gesag het. Jesus het eindelijk groter gesag, maar kom ons kyk nou net bykie. Nou kom die duivel en hy verskyn. Hy hy sien hier's iemand wat hom uitdaag. Hy sê die manier hoe ek dit kan doen is ek het Adam uitgedaag en Adam het geval. Hier kom nog 'n Adam. Paulus noem Jesus die laaste Adam. Hy sê ek sal dieselfde pad loop. Hy neem Jesus op 'n hoë berg en hy sê as u net eenmal neerval en my aanbid, dan gee ek u al die koninkryke van die aarde en hulle heerlikheid. Al die regering, al die heerskappye koninkryke praat van heerskapy. Ek gee aan u al die heerskapy van die hele aarde, as u net eenmaal neerval in my aanbid. Dis die Satan, wat dit vir Jesus sê, vir die Seen van God sê. Stem jylle saam, hy moet naam nou iets onder sy voete en anders sal hy daarom een groot aap van homself gemaakt. Om dit vir Jesus te kan sê. En dan gaan hy aan, dan sê hy nog meer, lees hy daar in Lukas 4, hy sê, want, die heerskapie is aan my oorgegee. En ek gee dit vir week wel. Wie het het vir hom gegee? Adam. Kom ons gaan een bykie terug. Tussen Adam en Jezus' komst op aarde, ek moet dit eindelijk, ek wil, wil het so bykie anders teken, nie, so net om vir julle die beeld beter te gee, die afstand. Kom ons sê, hier was die Satan, sy heerskapie, was oor een tydperk geweest. En ons sien in hierdie tydperk het die ou verbond gekom, die ou verbond, die wet. En die wet het gesê, as jy dan sal ek. Ken jylle die skrif wat jylle dees daar, wat een nieuwe bumpersteker geword het? If my people who have been called by my name will humble themselves and pray, I will hear from heaven and I will forgive them and I will heal their land. Heere sê, as die, my volk, oor wie my naam uitgeroep is, hulle self verneder voor my, en, en bid, hy sê, dan sal ek hoor uit die hemel, en ek sal hulle land genees. Ken julle die skrif? Julle onlangs gesien? Waar kom hierdie skrif vandaan? Dit kom uit hierdie tydperk uit, in die ouwe verbond, toe Satan die heerser, die overste van die wereld was, en God gesê het, al manier hoe ek julle kan sien, is as julle in die orde van die wet bly, want jy het ons gevra vir die wet. Dan kan jy daarin beskerming kry, maar dit was maar beperkte beskerming. Maar dan is vir jy beskerming. Hy sê, dan sal ek jy land genees. Dan kan ek, hy sê, ek kan nie eenvoudig van buiten ingryp nie. Hy sê, ek het jylle nodig. Hy sê, want ek het die heerskapie vir die mens gegeen. So, as ek wil ingryp, het ek een mens nodig om dit deur te doen. Hoe, hoekom denk jylle, het God sy sien as mens na die aarde toegesteer? Omdat God vir die mens die heerskapie gegeen en die heerskappy is uitverkoop deur 'n mens en die heerskappy moes teruggeneem word deur 'n mens. Hoor julle dit? Daarom reg deur die Ou Testament in die Ou Verbond sê God as jy sal ek. So ons kry 'n gebed hier. Nou onthou die skrif waarmee ons besig is vanmôre is Jakobus 5:16. Die gebed van die regverdige het groot krag. Nou kyk mooi. Hierdie gebed is nie die gebed van die regverdige nie. Hierdie is die gebed van die sondaar. Ek wil julle moet mooi sien. Amal uit gesondag ontbreek hulle die heerlijkheid van God, as gevolg van Adam. As gevolg van die misdaad van een het die sonde in die wereld ingekom, dier die sonde die dood, amal het gesondag. Sien, so hierdie gebed van die oud verbond, as my volk, oor wie my naam uitgeroep is, as hierdie sondige volk oor wie my naam uitgeroep is, as hulle hulle self bekeer en bid, dan sal ek hulle land genees. Hoor jy, wat er gebed is dit? Dis die gebed van die ou verbond. Ons het verlede week gesê, dis die gebed van smeking, dis die gebed van pleit, dis die gebed van van petitie, om te sê, ach Heere, asseblief, as ons genoeg is wat bid, as ons lang genoeg bid, as ons hard genoeg bid, as ons nie die ketting breek op die SMS en die hele tijd het nog nie gehad nie, maar vandag is dit daar. Uh, as ons al hierdie goedes in plek het, as ons saamstem in hierdie goede, dan gaan dit gebeur, as my volk oor wie my naam uitgeroep is. Dit is een prachtige skrif, mense. Prachtige oud verbond skrif. Kost kijk, ek het die nieuwe testament. Nou sien ons, Satan neem Jesus, oh, nog een, in daai tyd, in daai tyd sien ons een verhaal. Trouwens, dit het nog voor die ouwe verbond gekom, na Adam tussen die wet. Sien ons een man wat leef in die naam van Job, en jylle onthou net wat in er Job gebeur, nee. Job was hierdie vroom en godvreesende man, hy, hy, hy was nou een wat gestaan het in hierdie skrif, wat sê, as my volk oor wie my naam uitgeroep is, hulle self bekeer, en hulle self verootmoedig en bid, dan sal ek hulle land genees, rein het wat, hy was een ou. God gee self van hom getuienis. Hy sê, daar is niemand soos hy nie. Vroom, God vreesend, jy wat afwijk van die kwaad, sy land was genees. Hoor jylle? Dit was Job. En wat gebeur? Die overste van die wereld, wat overste geword het, op grond van Adam, kom na God toe en hy sê, nou my vraag is, kom hy by God uit? Want toe die duivel uit die hemel gewerp is, lang voor Adam, sê die skrif in openbaring 12, ons sy plek is in die hemel nie gevind nie. So hoe kry die duivel het recht om in die hemel te verskyn? Die antwoord is, Adam. Die plek wat Adam gehad het, het hy ingeneem. Recht? So nou verstaan ons, dat God nie een gesprek het met die duivel nie. Die gesprek met die duivel was as gevolg van die verraad van Adam. Wat nie net die aarde nie, maar die hemel uitverkoop het. Met sy ongehoorzaamheid. En wat sê hy? Hy sê, is het vir nie dat hy die diene? Eindelijk wat hy kom sê, hy sê, Heere, die rede waarover Job so voorspoedig is, is hy het om ingeperk geshamar, hy het om met die dooringtakkraal toegemaak, ek kan nie by hom uitkom nie en hy is myne, ek het om gekoop, Adam het die vrug gevat en hy het om geëet. Job is myne, gee hom, hy is myne. Wat sê die Heere? Kijk, hy is jou. Kijk, hy is in jou hand. Maar nou hoor Godse hart, hy sê, spaar sy leven. En ons sien wat gebeur. Ons sien hoe gaan die duivel van God al weg en die volgende oomlik tref al hierdie goeder vir jou. Sy vee, sy boerderij, sy bezigheid, alles gaan tot niet in een dag. Sy tien kinder sterf op een dag. Kan jy jou voorstel dat een man soveel smart in een dag kan beleef? En wat sê Job? Hoor Job sy gebed. Hy sê, jylle het nie omdat jylle nie bid nie, jylle krij nie omdat jylle verkeerd bid. Wat sê Job? Job sê, die Heer het gegeen, die Heer het geneem. Geloof sê die naam van die Heer. <laughs> Hoor jy? So Job sy geloof, Job dink, God het het gedoen. So hoe kan Job nou tegen God met? Hoe kan Job nou sê, ach Heer, asjeblief van my lot? Ach Heer, herstel my kinders. Ach Heer, maak my gezond. Hy kan het nie doen nie. Wie wat doen hy? Hy gaan lees soos een klein hondkie, wat by een groot hond gekom het op sy rug. En hy sê, die goeie het ek van die Heer aangeneem sal ek jy op die slechte vat nie. Maar dit klink goed as jy nog moed het. Maar jy weet as jy daar op jy ashoop sit en jy krap met die potskerwe en die sere en die goed wat op jou gekom het, dan begin die vraag kom, dan nou begin het aan jou eet, dan sê jyre maar, ek het jy gedien, hoekom? Waarom hierdie goeders? En dan begin Job beklui, nou hoor nou Job sy gebed, hoor hierdie oud testamentiese gebed, hoor bykie hoe klink hierdie gebed, daar is geen skuisrechter tussen my en jy nie, jy jag my soos een leeuw, Jy bring altyd nuwe getuienis teen my. Hæ? Jy bind die oë van regters toe as dit nie U is nie, wie se dan? U het my onregverdig behandel. Hoe klink daai gebed vir jou? Hoe klink daai gebed vir jou? Maar weet jy wat se wortel van daai gebed? Daai gebed se wortel is die Here het gegee, die Here het geneem. Dis sy wortel. Die Here het maar 'n plan daarmee. Die Here het 'n hoër doel daarmee. Dis die wortel van daai van die beskuldigings. So sê jy, in plaas dat my gebed, een intimiteit met God is, drijf het my verder en verder en verder van God af weg. Totdat, totdat, Job uiteindelik tot stilstand kom, en besef wat die waarheid is. Besef wat God niks daarmee te doen het nie. En uitroep en sê, hoor hierdie gebed, van hoors het ek van u gehoor. Maar nou het my oogie gesê, jyre ek herroep dit. Jyre, al hy nonsens wat ek gepraat het, Heere, ek roep het, ek het berou en stof vanaf. Wat gebeur? Wat gebeur? Oud testamenties, as my volk, as, as my vriend Job, oor wie my naam uitgeroep is, homself bekeer, as hy tot nieuwe inzicht kom oor wie ek is, hy sê, dan sal ek sy gebed hoor. Wat is sy gebed? Het Job gegaan en gesê, Heere, ach, sal hy my nou sien asjeblief? <laughs> Haha, sê wat hy gesê het nie. Wie wat hy gesê? Hy sê, my oog het nie gesien. Ek het berou en stof vanaf. Hmm. <laughs> Dit is al wat nodig was. Hy het net teruggekeer in intimiteit met God. En toe hy teruggekeer in intimiteit met God, toe verander sy omstandighede. En die Seen van God breek dubbel deur, soos voorheen. Dis ou verbond, mense. As dit in die ou verbond so was, <laughs> wil ek julle sê, kan jy sien, as Job, oor wie my naam uitgeroep is, homself bekeer het, <laughs> hy sê, dan sal ek sy land genees, ek sal hom genees, ek sal sy land genees. Kan jy sien hoe perfecte beeld is Job van die herstel wat God bring het, maar wie weet, God het iemand nodig gehad. 20, 30, 40 hoofdstukke vat het in Job, voor die deebraak vir Job kom. God kon het moos in die begin al gedoen het. Hoekom kon hy het nie doen nie? Omdat Job haar koppig vastgeklauw het aan sy godsdienst oortuigings. Kon nie daarvan loskom nie. Goed, so ons sien Satan die overste van die wereld, ons sien ons patroon van gebed, wat gebeur het. Maar onthou, ons sê, die gebed van die rechtvaardig het groot kracht. Nou goed, Jezus verskyn in die tyd, wat Satan die oorste van die wereld is. En ons sien die Satan probeer om Jezus te onderwerp, hy krij dit nie recht nie. Want Jezus antwoord om elke keer met, daar staan geskrywe, daar staan ook geskrywe. Want dis die, dis die sleutel, om te weet wat geskrywe is dan. Recht. Goed. En dan kom Jezus, en Jezus kom, gaan kruis toe. En nou moet jy iets sien, en wat doen hy in die kruis? Ons verlede week daarna gekyk, God maak om wat geen sonde geken het, nie sonde vir ons, so ons kan word die gerechtigheid van God, so ons rechtverig voor God kan wees. As een van allemaal gesterf het, sê Paulus het allemaal gesterf, en nou het een gesterf, ons ken dit van nou of niemand meer na die vlees nie. Een het vir allemaal gesterf. Hy sê, allemaal het die heerlijkheid van God ontbreek, maar hulle word sonder verdienste gerechtverdig dier die offer wat aan Jezus is. Ah, so Jezus het gekom, en hy het ons kom rechtverdig. Nou sien ons, as ons na die oud testamentiese gebed kyk, sien ons, nou verander het, kom ons skryf het hier kan, ons sien nou die rechtverdig is, wat die gevolg is van die kruis. En nou kom Jacobus en hy sê, die gebed van die rechtverdige het groot kracht. Nou wacht bykie, so die rechtverdige kan nou bid. Hier is nou weer gebed. Stem julle saam dat die gebed van die rechtvaardige moet dramatisch verskil van die gebed van die sonder. Reg? En die probleem wat ons het, en ek denk baie mense wat prachtige kinders van die Heere is en gelovig is, is, sit met die probleem met die verhooring van gebed en met die frustratie daarvan dat het nie werk vir hulle nie, omdat ons nie die skuif gemaakt het vanuit die ouverbond gebed na die Nieuwe Testamentiese een. So as jy die stieker op jou bumper het, gaan trek hom af. Hoor wat ek jou sê. Want die, die gerechtverdige bid anders. Jy sien, God wacht nie, laat die rechtverdige om bekeer om om te sê, nie, God het klaar geseen. Hoor mooi. Ek het nie meer Marite nodig by God, om sy seen te kry nie. Sy seen is my Marite. So sy seen is seker. Sien jy die verskil? So die gebed van die rechtvaardige, sien jy nou, wat ons nie gedoen het, ons het nie verstaan, dat die gebed van die rechtvaardige, een ander gebed is, as die gebed van die sondag nie. En daarom kan die gebed kracht hee. Daar is die kracht. Maar kom ons gaan terug na die heerskapie toe. Nadat Jezus die prijs betaal het, nadat Jezus die offer gebring het, die skuld wat Adam gemaakt het, betaal het op Golgotha, kom staan hy op die berg en hy opgestaan uit die dode en hy sê die volgende, hy sê, ja, Matthies 28, 18, hy sê, aan my is gegee alle mag in die hemel en op aarde, so nou het Jesus die mag op aarde, want nou die mag was Godsin, hy het het vir Adam gegee, Adam het het uitverkoop aan die Satan, Jezus het het van die Satan kom terugvat, Colossense 2 by vers 14 sê die volgende, hy sê, hy het ons die misdade vergewe, hy sê, en hy het die overste van die wereld uitgeklee, die overhede en die machte, het hy uitgeklee en hulle in die openbaar tentoon gestel, hulle tot niet gemaakt, Hebreus 2, ek dink daarby vers 14, sê, aangezien die kinders dan vlees en bloeddeelachtig is, het hy dit ook op die manier geword, dis die Jesus, mens, nee, want God moet die heerskapie herstel dier die mens, so dat hy dier die dood hom tot niet kon maak, wat mag oor die dood het, dit is die duivel, en almal kon bevry, wat hulle hele leven lang uit vrees vir die dood, aan slavernij onderworpen was. Right. So nou staan hy met sy voet op die berg, hy sê, aan my is gegeen, alle mag in die hemel op aarde, en ons weet wat hy doen, hy vaar op in die hemel, en hy oefen alle mag daar uit duivel sal nooit weer in die hemel verskyn nie, nie vandag nie, nie in die ewigheid nie, nooit weer nie, hy sal ons nooit weer by God aanklaan nie, die gesprek tussen hom en Job sal nooit weer plaas van nie, hoekom nie, omdat Jezus sy plek ingeneem het in die hemel, waar die duivel aan die rechterhand van God gestaan het, Zachariah 3, onthou jylle, die aanklaar, sit Jezus aan die rechterhand van God, die advokaat, om vir ons in te tree, nooit ooit weer, sal die duivel daar verskyn nie. So die gesprek wat daar in Jobse geval plaasgevind het, sal nooit weer plaasvind nie, sal nooit weer in my en jou leven voorkom nie. Reg, goed. Maar nou sê Jesus, Jesus sê, ek vaar op my die hemel, gaan alle mag uitoefen, en dan sê hy op aarde, hy sê, gaan jylle, dis nou ons, ek en jy, die mens, hy sê, gaan jylle, en maak disciples van al die nasies, en doop hulle en leer hulle om alles te onderhou, totdat ek kom. Hy sê, en vir die wat gegloed, sal die tekens volg, in my naam sal jylle die duivels uitdrijwe. In my naam gee ek jylle gesag oor die vijand. Nou kom Paulus, en Paulus sê vir ons, hy sê, in Ephesians 6 vers 10, hy sê, ons worstelstrijd is nie tegen vlees en bloed, nie maar tegen die overhede, die machte en die bose geeste en die licht, die heersers van die duisternis van die eeuw. Hy sê, ons worstelstrijd is tegen die Satan. Nou, hoekom sou dit wees? as Jezus om uitgekleed en om in die openbaar tentoon gestel het, om tot niet gemaakt het, waarom het ons dan nog een strijd in om? Wat zou jylle antwoord? Hoekom het ons een strijd in om? Besef jylle, ons is teruggeplaas waar God van Adam geplaas het. En wat maak ons nou? Ons kan nou weer, net soos Adam, en ons doen dit, net soos Adam, kan ons ons weer onder die verkeerde boom bevind, En ons kan weer toelaat dat hy ons mislei. Byvoorbeeld, dat hy vir ons sê, luister, my, wat van dit en dit en dit wat jy nog verkeerd doen? En toelaat dat hy ons sonde bewus maak. Kom aan, sê vir my, uit watse prediking kom ons uit? Ongeveer allemaal van ons kom uit die prediking van sonde bewustheid uit. Ons het vertel elke sondag hoe sleg ons is. Hoe ons gesondag het. Hoe ons God kwaad gemaakt het. Hoor mooi, So as ek die misleiding, jy sien, die vijand het die prediking gebruik om sy misleiding neer te verkondig. Voor ons te sê, maar God hou onthou jou sonde. God sê, ek sal nie weer daar oor dink nie. God sê, ek het het verweider so ver as die ooste van die weste. Ek het het gewerp in die diepte van die see, dit is klaar. Right? So wat ons nou sien, ons sien dat, dat God hierdie ding weggevat het, en ons kan, ons kan ons dan nou nie toelaat dat ons misleid word, maar gesê nou, ons word misleid sê nou ons laat toe, dat ons mislei word, en min of meer, allemaal van ons, wat hier sit vanmorgen, in my ingesluid, was op een stadium mislei. Ons het groot geword, met sonde bewustheid, wat ons uit die godsdienst uitgekryd. En, en ons het gedink, siekte, en zwaarkrijg, en bankrotskap, is Godse straf. Want ons sien ons levens, ons sê, daar is nog foute. Maar God sê, ek het vir jou stand gegeen, ek kyk na jou stand, ek kyk nie na jou wandel nie. As jy kyk saam met my na jou stand, as jy sien, is volmaak. As jy na jou wandel wil kyk, gaan jy sien, daar is leemtes. En as jy na die leemtes wil kyk, dan kan jy die prooi word van die vijand, wat vir jou gaan sê, maar wat van dit, en wat van dit, en wat van dit, en dan sit jy, dan raak jy weer sonde bewus, raai net wat, wat doen jy met jou gebed? Sneem af. Jy weet, dat is een prachtige skrif in Petrus, Petrus skryf, ek dink is 1 Petrus 3, skryf hy oor die hevelik iets, ek dink nou sommer nie daan, dit is een interessante ene, By vers 7 sê hy, praat hy met die man, hy sê, manne, jylle moet verstandig met jylle vrouwe saamlewe, hy sê, en aan die vrouwelike geslag, as die swakkere, eer bewys, eer bewys. Hy sê, omdat jylle ook mede erfgename van die genade van die lewe is, so dat jylle gebede nie verhinder mag word nie. Hoor wat sê, hy sê, jylle moet aan die, hy sê vir die manne, manne, jylle moet aan die vrouwelike geslag, as die swakker geslag, eerbewijs. Dit beteken, jylle moet hulle reputatie bouw. Hoe gaan ek my vrouwse reputatie bouw? Gaan ek het bouw om te wees op alle foute? Of gaan ek het bouw dier te wees op wie sy is op grond van wat Jesus gedoen het? Nou kom ons kyk wie sy breidegom. As Petrus dit vir ons manne sê wat breidegom is, kom dit nie van die breidegom af nie. Wat doen Jezus as breidegom om my as sy breid my reputatie te bou, my te eer. Hy sê, hy reinig my dier die waterbad, dier die woord. Huh? Hy het homself oorgegee om my te heilig. Hoor jylle? <laughs> Sê, sê jylle waar kom het vandaan, manne? Dat Jesus Christus, die hemelse breidegom, is die een wat my kom reinig, wat anhou om my te oortuig, dat hy kyk nie na my foute en my wandel nie. Hy kyk na my volmaakte stand, wat hy vir my in die kruis verdien het. Sê jy, dat kan ek mos nie dan kan ek mos nie terugval in die misleiding van die vijand nie. Maar kyk wat gebeur. 1 Johannes 5 vers 19 skryf Johannes vir ons een skokkende ding. Hy sê vir ons die volgende. Hy sê, ons weet die hele wereld le. Dis, dis, dis al 30 jaar plus na die kruis. Dis nie wat testament hierdie. Hy sê, die hele wereld le in die mag van die boosheid. Ek doch, Jesus gesê, aan my is gee alle macht. Nou, denk jylle, Jezus het het so zwak gedoen? Wat het gebeur? Die vijand het reeds op daardie stadium, toe Johannes dit geskryf het, dit recht gekry, om die gemeente, om die gelowiges, sy gedagtes so vol nonsens te pomp, vanuit die oorlevering van die ou mensheid. Dat wat gebeur het, hulle gesag, hulle het geval vir die misleiding, hulle het hulle gesag alweer uitverkoop en daarom het die vijand gesag daarom dat hy stilslag en verwoes as julle na die wereld kyk vandag mense, sê vir my hoe lyk hy vir julle ek luister vanmorgen, ek, ek trek die bakkie uit en is 8 hier en ek hoor die nies en dan hoor ek hoor ek rarig van oorloo en gerichte van oorloo en opstande en betogings ek sien hoe die, hoe allemaal teen regerings in opstand is, en waarom is hulle in opstand? Omdat die ouwens net vir hulle self gaan. Daar is, daar is geen passie by mense, vir hulle volk en vir hulle mense nie. Hulle is net bezig om hulle self te verreik, die politici van die dag. Wat gaat die aan? En dan hoor ek, ek sê, jyre, is dit al wat ou dan nou hoor oor die nies? En die antwoord is, ja, is al wat hoor. Maar wie daar beter nies om te luister? Daar kom, daar kom die skrif in my op, wat sê, duisternis kom oor die aarde en donkerheid oor die volke, maar oor jou, sal die licht opgaan. Ek sê, die ouders kan sê, wow, iemand sê, ons leef in een fool's paradise in Zuid-Afrika, sien julle nie die tekens nie, sien julle nie die skrif van die meen nie, sien julle nie waar jy net gaan nie, duisternis kom oor die aarde, donkerheid oor die volke, maar oor jou, sal die licht opgaan. Dis die nie so dat ek luister. Oor jou sal die licht opgaan. En hy sê, nasies en koning sal trek na jou lig. Nou, so, wat ek wil sê is, dit sien jy dus wat gebeur het. Ek en jy sit vandag in een machtstrijd. Ons sit in die machtstrijd, ons sit in een aarde, in een gebroke wereld, wat in die macht van die duivel lee, omdat die mens aan wie Jesus weer die macht teruggegeet, soos dit hoort, alweer uitverkoop is, soos Adam. En daarteen oor, tree ons op, soos Jesus. Kyk mooi. Die Satan het mag gehad en Jesus kom daar gom uit. Daarom het hy hom getuig en het hy probeer om hom van stryk te kry. Sê ek gee jou al hierdie rykdom en al hierdie heerlikheid en al die heerskappy sommer kortpad maklik. Jy hoef nie te veg of nie. Buig net voor my neer en aanbid my. Maar dan is jy ook my slaaf. Ek en jy sit dieselfde plek. So nou kan ons sê ons is nou die regmatige houers. Kyk, toe Adam Satan die mag gegeet, die oorste van die wereld gemaakt het, sou ons kon sê, jylle moet my nou net recht verstaan, ek sê dit by weise van spreken, sou ons kon sê, hy was die titelhouwer van die gesag op aarde, op grond van Adam. Nou kom Jezus, en Jezus het gesag, die selle gesag, beter gesag as hy, en hy sê, hey, maar ek sê titelhouwer, wat gaat die aan? Maar besef jylle, nou dat Jezus vir ons die titelhouwer gemaakt het, kom die Satan nou, op onwettige weise, En hy wil, hy wil die mag vat. En hy het baie mag, en ek het dit stelling gemaakt, en ek maak het weer, en dit is, die Satan het vandag geen mag, om as dief te steel te slag en te verwoes, wat hy nie by die mens gekryd nie. Kan jylle dit vat? Kan ek het weer sê? Ek sê die Satan het geen mag vandag om sy vernietigingswerk te doen wat hy nie by die mens gekryd nie. Nou kom ek en jy, en Paulus sê, ons worstelstrijd is nie tegen ander mense nie. Ons het gepraat oor onrecht, onthou jylle. Is nie tegen vlees en bloed nie, maar tegen die overrede die machte. Tegen Satan, wat bemachtig is, dier my boeties en sissies, wat in duisternis wandel. Dier ouwens wat daar buiten loop, en nie die verskil tussen linker en rechterhand ken nie. Aan wie Jesus gerechtigheid toegeken het, vir wie hy sy leven gegeet, en wat het uitverkoop aan die Satan, dier onkunde, dier misleiding, en dier miswilligheid. En dis waar oor hy dit het. En dis waar oor ons vandag in een wereld sit waar hier twee, twee machte is. Daar is die macht van die naam van Jezus, wat gedra word net door die Christendom. Net door die wat die waarheid ken. Die geestzone, dankie vir daai. En dan is daar die macht van die vijand, wat aan hom toegeken is, door die onkundig is en die misleid is. En nou staan ons in hierdie, in hierdie saak. Maar nou kom die skrif, en nou kom Jacobus, en Jacobus sê vir ons, die gebed van die rechtverdige het groot kracht. En nou kon ons die omskakeling maak. Ons sien, my gebed is nie meer die oud testament, die gebed van pleidooi en petitie. En sê, jyre, as ek genoeg ouwens kry, as ek genoeg ouwens op my lijst kry, dan moet jy van plan verander nie. Godse plan is die perfecte. Godse plan is volmaak. Godse nieuwe testament is een plan vir my leven, is een leven in oorvloed, Jezus het het klaar verdien, dit is een afgehandelde saak, ons is geseen met alle geestelike seeringe in die hemel in Christus, aan die Korinthia skryf, hy sê, jylle staan nie in een enkele genade gave achter nie, dit is Godse hart vir ons, dit is wat ons nou is, so ons het een zekerheid, en nou, nou verstaan ek, dat met hom, met sy naam, hy sê, ek laat julle nie as wees achter nie, hy sê, ek gaan wel vir die tykie weg, en dan kom ek na julle toe, sal ek met julle kom woning maak, en met hom en ons, sê ek jou, is ons in een machtspositie ver, oor al die macht van die vijand, maar jy sien, hier is soveel aanslag, wat daar teenkom, dat die vijand, kan ons nou miskien nie meer met misleiding beet krij nie, maar wat hy nou doen, en sy hou aan om ons oore en ons oe te penetreer, te, te bombardeer met die slechte gerig. Duisternis kom oor die aarde, donkerheid oor die volke. Die statistieke, om vir ons te sê, hoe sleg is het op aarde, en ons gaan het nie maak nie. Maar jy sien, David het al gesê, met my God loop ek een bendestorm, met hom spring ek oor een meer. So, nou sit ek en hy. Jy sien, nou wil ons dit praktisch maak. Sien jylle dus nou, Nou het ons gesien, in plaas dat ek erntou, dat ek nou pleit, kom Johannes 16 vers 23, en Jezus sê, in die daas sê jylle my nie erntou nie, jylle sal nie die oud testamentiese gebed meer bid, en sê, jyre, kan ons genoeg anhou om jy arm te draai, sal jy van die plan afsien, en dit vir ons verander nie. Jylle gaan nie so bid nie, jylle gaan uit jou, hy sê, alles wat jylle die vader in my naam uit jou, sal ek vir jylle gee, ek demand for something deal alles wat jylle in besit neem, wat God reeds gegeet, ons is reeds geseen met alle geestelike seening in die jimmel, nou gaan ek daarvoor vraag, hoor nou verander my gebed, gaan ek nou daarvoor vraag, ons het gekyk na die woorde wat algemeen in die Nieuwe Testament vir gebed gebruik word, die woord prosukomai, prosukomai wat betekent, to apply myself to, om betrokken te wees, om met God betrokken te wees, om te betrokken te wees, by die droom van my hart, en wat is die droom van jou hart? Is dit nie orde nie? Is dit nie gezondheid nie? Is dit nie leven nie? is dit nie vrede nie, hoor jy? Hy sê, apply yourself. Nou, hoe kan ek myself apply? As ek die nies aan sit, en ek hoor hierdie slechte gerig, wat vrees en twyfel by my wil skep, dan stel ek myself in op een ander radiostasie. Wat radiostasie? Jesaja 60. Duisternis kom oor die aarde, donkerheid oor die volke, maar oor jou sal die licht opgaan. Jesaja 54, span jou tentpenne wijd, want die kinders van die eenzame is meer as die van die getrouwde, dan praat hy van die onderdruktes, hy sê, ek maak jylle, ek maak jylle my gesante, nou hoor ek die skrif, wat die Heere sê, in 2 Korinthus 5, hy sê, ons tree dan op, as gesante, ons tree op as ambassadeurs, ons roep jylle, om Christus wil laat jylle met God versoen, want hy het omself met ons versoen, dier ons ons misdaad nie toe te rekenen, hoor jylle, Hoor jy, eh, wat er nie sluister ek nou daar? Kan jy sien wat nou bezig om te gebeur? So, kom ons gaan terug na Jacobus toe. Hy sê, die gebed van die rechtvaardige, die aanspraak wil ek sê, van die rechtvaardige. Nou, ons is rechtvaardig, Jesus het het gedoen, is afgehandel. So al wat ek nodig het, is kennis daarvan, is om te weet. Hy sê, en die, die liefde, wat alle kennis oortref, hy sê, kom ek groter liefde as dit, maar wie wat daar eerst kennis? Kom ons gaan terug na Ephesians 3 toe. Efesiërs 3 van vers 14 af. Die skrif wat Andrei vir ons gelees het. Kyk wat gebeur nou. Dit gaan oor die gebed. En hou nou net julle vinger daarby. Kyk nou wat gebeur met die gebed. My gebed verander nou van erotou, van smeking na uitdeur. Dit verander na prosukumai en yukumai. Ons gesê yukumai die gebed van die geloof, die wens van die geloof. Nou waar kom die geloof vandaan? Waar kom geloof vandaan? Kom ons kyk het vinnig weer. Kom ons, eh, ons het baie oor geloof gepraat, kom ons herinner mekaar net weer. Wat is geloof? Geloof is my reaksie op goeie nies. Geloof is die spontane begeerte wat ek in my het omdat ek so ontwerp is vir goeie nies. As ek vir jou sê, ek is vanmorgen die dokter, en jy het my kom sien met een of ander kwaal, en ek het al die toetse gedoen, en die bloedtoetse, en die watse toetse, en al die toetse teruggekom, en jy kom sien my, en ek staan met al die uitsla voor my, en ek sê vir jou, jy mekeer niks, <laughs> goeie nies, jy mekeer niks, kom aan, sê my, wat gebeur in jou? Ach nee, ek word hom so graag, ding is gehad het, he? Nee, wat gaan jy sê? Jy sien jy's ontwerp daarvoor. Jy's ontwerp vir daai goeie nie. So wat doen jy? Jy spring outomaties in die lig en sê prys die Here. Dankie Here, ek is gesond. Dit is geloof. Geloof is jou spontane ontwerpsreaksie op goeie nuus. Alraight. Nou sê hy wat gebeur hier? Nou is ons besig met geloof. Hy sê geloof kom van waar af? Van goeie nuus af. Waar is goeie nuus? Wie is goeie nuus? Hy sê in die begin was die woord, die woord was by God, die woord was God. En die woord het vlees geword en onder ons kom woon. En die woord het die geest van sy seen in ons hart uitgestort. Wie is dit? Dit is die woord. So het sy woord is ons hart, hy sê, na by jou is wat? Die woord in jou mond en jou hart, waarvan praat ons? Ons praat van goeie nies. Die woord is goeie nies. In jou mond en jou hart, hoor nou mooi, wat gaan ek doen? Gaan ek my oore gee vir die, vir die nies? Oor die radio? Of gaan ek my oor gee vir die nies, die goeie nies, wat in my mond en my hart is? Sê jylle wat hier gewees is om te gebeur? So nou, kyk hoe verander my gebed. Ek het gesê net nou, Job het nie eers weer op sy knie geval en sê, ach jyre, nou, nou is die ding recht, jyre sal hier nou nie. Nee, dit het klaar gebeur. Toe Job sy gedachte oor die saak verander, toe sy het afgehandel. Besef jy, my jou gedachte oor die saak verander besef jy nou sit nie meer hoeveel ek bid, en of ek gebid het, en of ek recht gebid het nie. Daai goed is in plek, mense. Ek gaan nie meer verkeerd bid nie. Maar my gebed klink nou iets anders. In plaas dat my gebed hierdie pleidooi en hierdie kleinierswaar lijst voor God is, ek wil jou iets vraag, jou uitdaag vanmorgen. Vanmorgen, vanochtend. Het jy gebed? Jy hoef my te wees my handen nie. En hoe het jou gebed gelijk? Hoe was jou gebed? Heere, dankie vir die dag en sien ons en dit en dat en nog wat. Is dit nie maar nog steeds die oud testamentiese gebed nie? Sê vir my, hoeveel van jou gebed gaan oor jou behoefte? Hoeveel van ons gebed gaan oor voorsiening en beskerming en geneesing? Die drie hoofdgebed komponente van ons oorleving op aarde. Hoeveel van ons gebed gaan daar oor? Maar nou sê die skrif ons, die Heere weet wat ons nodig het, voordat ons omvraag. So wat ek wil sê is dit, as ons nie weet om as rechtvaardig is te verklaar, as rechtvaardig is te weet dat ons begeerte is, in elk geval Godse wil vir ons nie. As ons nie weet dat daar geen belemmering is tussen Godse seën in ons lewe en ons nie. Verstaan jy, dan is ons in elk geval is ons gebed op sy basis afgeskraap. Hy sê vir die manne in daai skrif van Petrus, hy sê as julle julle vrouens nie eer nie, as God my nie sou eer nie, hy sê is ons gebed, is ons wens op die grond afgeskoffel. Die woord sê kop toe, hy sê sodat julle gebede nie verhinder word nie, word ons gebede verhinder. Aan die ander woord ons wens word gekanselleer. <laughs> Maar nou kom hy, hy sê ek gaan nie my wens in jou lewe kanselleer nie as jy daarom spreek ek in jou leven, ek bou jou reputatie, ek sê, jy het het, jy kan, dis wat hy vir ons sê, maar kyk wat is die probleem, dit gaan dus nie meer, jylle my nou recht hoor, ek het nou een hele lang betoog gehad, van om recht te glo, en recht te bid, vanuit die rechte stand uit, stem jylle sal, so het ons is nou daar, nou wil ek, nou wil ek dit kom kanseleer, nie kanseleer nie, maar ek wil iets, iets daar boor stel, wat groter is dit, nou kan ek die voorrecht om recht te glo, recht te bid, recht te beleid, kan ek nalat. En ek kan dit vervang met iets veel beter. En dit is om net by om te wees. As ek stil word, om by jy te wees. As ek jy hart op te my oor voel. When I look into your holiness, I say, when all things of this earth become strangely dim in the light of your glory and grace. Onder jylle wat ons gesing het vanmorgen, wanneer ek by die plek kom te sê, Heere, ek kom na jy toe, nie met my behoefte vir voorsieding, my behoefte vir geneesing, en my behoefte vir beskerming. Ek is jy kind, dis ingesluid. Ek kom vanmorgen na jy toe, vir wie jy is. Ek kom vanmorgen om met die gemeenskap te heen. Ek kom vanmorgen om my te vul met wie jy is. Nie al wat ek wil heen nie, nie wat ek nodig het nie. Jy weet dit, dis in die kassie. Ek wil my vanmorgen vul net met wie jy is. Ek wil vanmorgen met by jy wees. Ek wil vir jou vraag vanmorgen wil jou geleentheid gee, net vir een minuut, om stil te raak, en voor God hierdie ding uit te roep, en te sê, Heere, kan ek nie een slag net voor die kom, sonder my grocery lijst nie, sonder my behoeftes nie, net voor die kom, vir wie hy is, hy nie soek vir die halsbankie nie, maar vir die oinkie, jy net een keer, net een keer by een plek, om wie wat gaan jy achterkom, jy gaan achterkom, dat aanvankelijk gaan vir jou voel, maar wat maak ek nou hier, Dit is vir jou so vreemde omstandigheid. Ons het so gewoond geword om na God toe te gaan met al ons probleme en al ons behoeftes. Ek wil vir jou sê, om by hom uit te kom is 'n kansellasie van alle probleme en behoeftes. Dis 'n vervulling van elke ding. Dis wat Paulus vir ons sê as hy in Efesiërs, hy sê om die rede buig ek my knie. Hy sê ek het dit ontdek. Ek het ontdek. Hy sê ek is vergenoegd. Hy sê, ek weet om oorvloed en gebrek te leie en vervolg te word en, en geëerd te word. Alle, hy sê, ek weet hierdie goed, hy sê, maar mak nie merk op my nie. Hy sê, dat ek jy kan ken in die kracht van die opstanding. Hy sê, dis wat my, vir my dit gaan. Hy sê, daarom buig ek my knie voor God. Hy sê, want die pleidooi wat ek nou het, die behoefte die wat ek uitspreek nou, gaan nie meer oor my behoefte van, is ek voorzien, is ek genees, is ek gezond, is ek is ek beskerm nie, wie waar oor gaan het, hy sê, dat ons allemaal collectief mag sien, hy sê, kan ek het weer dan, die skrif net vir jou, dan in die context lees, hy sê, dat jylle, na die mag van die rijkdom van sy heerlijkheid, met kracht versterk is, dier sy geest, in die innerlijke mens, dat Christus, dier die geloof, dat die salving, dier die geloof, wat is geloof? my spontane reaksie op die ontvangst van die saad. Kijk, mooi wat gebeur my. Nou gaan ek na hom toe, vir wie hy is. Wat ontvang ek? In intimiteit. Ek ontvang saad. Hy is die saad. Stem jylle saam, wat is in die saad? Hy is in die saad. Is hy nie meer as genoeg nie? Is hy nie voorziening en beskerming en geneesing nie? Het is in elk geval in die saad. Hy sê die gebed van die rechtverdig het groot kracht. Die vierige gebed het gepraat van die energieo gebed. Die energieke gebed. Die kracht word uitgesit. Hierdie kracht is dynamis. Dis dynamiet mense. Dis die kracht wat die wereld gaan verander. Hy sê die energie daarvan kom van waar af? Dit kom van die saad af. Ek wil julle voorbeeld noem. Julle allemaal ken vir Adolf Hitler. Moet eindelijk nie sê naam in hierdie geselskap noem. Maar dink bykie mooi. Dink aan die collectieve vernietigingswerk, die energie, hoeveel energie dit vat, om soveel mense levens, op so'n manier te vernietig, soos wat Hitler recht gekryd, ding daar oor, wie wil kom het vandaan, van die energie in een spermcel, maar ek wil een beter naam noem, dink aan die naam van Jesus, die energie, in die saad van God, wat gekom het, en die hele mensdom, Hitler's in saam, so oortredinge uitgewis het, om dit nooit weer in herinnering te bring. Dis die energie waarvan ek in jy lewe. Dis die energie wat ons ontvang, as ons by God kan uitkom, as ons gemeenskap kan heen met sy gees, sonder bybedoelings, sonder voorwaardes, sonder te heren, maar sal hy vir my dit en dit, en, ach heren, as hy net dit en dit vir my in plek, ach heren, as net dit en dit na my leven kan reg, as net daarmee en daarmee kan klaak, as ons net hierdie en die transaksie kan afhaal, hoor jy, nou verval dit, sê heren, maak jy saak wat sy transaksies en wat sy goede moet kom nie, vandag, vandag kan ek by jy uitkom, wie wat gebeur met my, ek ontvang die saad, en in die saad, is alles waar aan ek behoefte mag hee, verval. In die saad is elke gebrek en elke siekte en elke tekort aangespreek. Die saad het die energie om die macht te breek van enige macht wat my wil laat kortstop van die oorvloedslewe wat Jesus my bedoel het. Kom ons raak stop. Kom ons gebruik een minuut. En ek wil jou brood net dit vraag. Kom net by hom uit, vir een oomlik sonder een, sonder een behoefte luis. <laughs> Net, om om te soek vir wie hy is. Vader, dit is vir ons die begin. Dit is die begin van een, van een nieuwe era. Die begin van een, een gebedslewe. Die begin van een intieme wandel met u wat my nabij in u bring, so daar geen versperring meer kan wees nie. Ek dank u vader in Jesus naam.